Počela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ašrafi al-anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažena braćo i poštovani sestre, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Srijeda je, Nakon jacije namaza redovno se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog autora imama Ennevevija Rahmetullahi Alihi. Za one koji ne znaju, ova knjiga Rijadu Salihin je zbirka hadisa u kojoj imam Ennevevi Rahmetullahi Alihi pokušao da tematski obradi hadise koji su čovjeku potrebni u svakom danu, u njegovom svakom postupku. Veoma, veoma korisna knjiga po nekim statistikama to je najštampanija i najrasprostranjenija knjiga na planeti nakon Kur'ana. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala podario je veliki blagoslov ovoj knjizi. E, prevođena je na razno razne jezike što svakako ukazuje na njenu bitnost i na njen kvalitet. Knjiga je napisana na način da Imam Ennevevi Rahmetullahi Alehi pokušava da E, objedini i da spomene nekoliko hadisa o određenoj tematici, svakako na samom početku uvijek pokušaje da spomene kuranske ajete koji idu u prilog određenoj temi, nakon toga e, spominje hadise koji govori o toj tematici. Velik broj hadisa je iz Buharije i Muslima, a rekli smo da najviše hadisa je preuzeto iz šest hadijskih zbirki poznati u islamu kao Kutubu Sitte, e, Buharija, Muslim, Ebu Davud, Tirmizija, Ibn Mađe i Ennesaj, rahmetullahi alejhim. Mi se danas družimo sa jednim izuzetno lijepim poglavljem, poglavlje 32. E, poglavlje na 160. stranici ove knjige, za one koji imaju knjigu i koji žele da prate, 32. E, poglavlje, 160. stranica, poglavlje Vrijednost nemoćnih i siromašnih muslimana. Jedno veoma interesantno i lijepo poglavlje gdje ćemo kroz cijelo poglavlje imati priliku da se upoznamo kako islam ljude ne je po njihovoj vanštini prvenstveno, iako čovjek i po vanštini može izgledati i ugledno, i bogato, i lijepo, a isto tako da bude kod uzvišnog Allaha subhanahu velik i priznat. Ali jednostavno Islam nas uči da ne smijemo E, donositi sud, da ljude vrednujemo shodno e, njihovom, hajde kažemo, položaju u društvu. Pa ako vidimo da je neko ugledan, da je bogat, da je e, iz ugledne da to automatski znači i da je ugledan kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Suprotno tome, ako vidimo nekoga da je siromašan, da je bijedan, da je pocijepan, da nije iz ugledne poroci da ga zbog toga ne odbacujemo, jer vidjet ćemo da znači, nije to glavni parametar po čemu se ljudi e, vrednuju kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam Neveju rahmetullahi alaihi započeje ovo poglavlje kuranskim ajetom iz sure El Kehf. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i na večer u želji da naklonost njegovu zasluži i ne skidaj oči svoje s njih iz želji za sjajem u životu na ovom svijetu. U svakom slučaju, e, malo je i, nejasno zašto imam Enevevi Rahmetullah Alihi citirao ovaj kuranski ajet e, na ovom mjestu, ali po mišljenju nekih e, učenjaka ovdje kad se kaže budite, budi čvrsto Allah poslaniče uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost njegovu zasluži, u većini slučajeva e, e, ljudi kada su bogati u većini slučajeva, a nije to znači e, generalno pravilo, već u većini slučajeva insan kada je bogat on se uzoholi i smatra se neovisnim E, od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Suprotno tome insan kad je siromešan, siromašan, kada je bolestan i tako dalje, on se više vezuje za uzvišenog Allaha subhanahu wa Pa možda ovaj kuranski ajet se odnosi na tu kategoriju ljudi da Allah Želšanu kaže budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome moli ujutro i naveći u želji da naklonost njegovu zasluži. U 252. Eh, hadisu, kojeg nam je citirao imam Ennevevi Rahmetullahi Alihi u knjizi, stoji da je Allah poslanik Alihi Salatu Selam kazao hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima dženneta? Jedno interesantno pitanje, Boži poslanik Alihi Salatu Selam pita sahabe hoćete li da vam kažem koja su to svojstva ljudi koji će zbog tih svojstava ući u džennet? Svakako, vidjet ćemo kada bude se govorilo o ovim uvjetima, to ne znači da svako ko ima pri sebi ova svojstva, da će automatski ući u džennet, a suprotno tome, da onaj ko ne bude imao pri sebi ta svojstva da ne može ući u džennet. Ali e, ovo je bio metod Allahu osanika, ali se letu se e, svakako istim metodom e, vidjet ćemo da uzvišen Allah subhanahu dosta puta u Kur'anu opisuje vjernike, opisuje nevjernike, opisuje licemjere ne mora značiti eh, a priori ako čovjek ima pri sebi samo jedno spomenuto svojstvo da eh, mora eh, pripadati spomenutoj kategoriji. Pa kaže Allah poslanik ali se letu stranom, hoćete li da vas obavijestimo stanovnicima dženneta? Jedno veliko pitanje koje bi svakog vjernika trebalo da zainteresuje kakva su to svojstva koja ima pri sebi čovjek koji će, ako Bog da uzviše Allah subhanahu wa ta'ala zbog njegovih svojstava, uvesti u džennet. Pa je to zainteresovalo ashabe Allahu poslanika ali salatu wasalam. Pa kaže Allahu poslanik ali salatu wasalam džennetlija je svaki nemoćni i skromni musliman. Nemoćni i skromni. nemoćan, znači kada je čovjek siromašan, kada je skroman, e, kada jednostavno ne vezuje se, kada se ne vezuje mnogo za dunjaluk, nemoćan je siromašan, e, nije ugledan, ali to su svojstva ljudi E, za koje Allahu poslanik ali se selam kaže da su od stanovnika dženneta kada bi se Allahom na nešto zakleo Allah bi mu sigurno udovoljio. Pogledajte koliko je mjesto tih nemoćnih, siromašnih ljudi, koliko su oni vezani za uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da e, insan takav kada bi se zakleo nešto, zatražio od Allaha nešto, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala bi mu odmah tu dao i ispunio. Pa kaže Allah poslanik u nastavku hadisa, hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima vatri? Znači nakon što ih je u većini slučajeva, odnosno može se dosta puta naći ovakav način obraćanja da kada se govori o džennetu, nakon toga se govori i o vatri. Pa i u Kur'anu imate u više ajeta Allah kada govori o milosti, nakon toga govori i o patnji. Kako ne bi insan izgubio, izgubio e, pravi put, e, balansiranja između nadi u Allahovu milost i straha od Allahove kazni. Pa ovdje, nakon što kaže Boži poslanik ali se selam, hoćete li da vam kažem ko su dženetlije, koja su svojstva ljudi koji su dženetlije, nakon toga dolazi i kaže, znate li ko su džehennemlije, ko su ljudi koji će završiti u vatri. Pa kaže Allah poslanik ali se selam, to je svaki okrutni, poholijepni, sebični i ohol čovjek. Pogledajte ova svojstva, insan treba musliman da se trudi da pri sebi nema spomenuta svojstva. Svaki okrutni, svaki pohlepni, sebični i ohol čovjek. Ovaj hadis, hadis nam bilježi Buharija i muslim. E, pa insan kada čita ovakve e, hadise, ali se letu kada čuje e, osobenosti i odlike ljudi koji e, su spomenuti kao dženetlje, treba da se maksimalno trudi da on bude od takvih. S druge strane, kada čuje opis ljudi za koji se kazalo da stanovnici vatri, onda se, da, da, se maksimalno potrudi da pri sebi nema spomenuta svojstva. Rekli smo ovdje da se radi o svojstvima okrutnosti, pohlepe, sebičnosti i oholosti. <clears throat> Nakon toga, imam Ennevevi, rahmetullahi Ali citirao je e, hadis od Ebu Abbasa, Sehla ibn Sa'da, Esaidi radi radijallahu ta'ala, da kaže jednom prilikom pored Allahu poslanika, Ali salatu wasalam, prošao je neki čovjek. Pa je Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, pitao čovjeka koji je sjedio pored njega, šta misliš o ovom čovjeku? Čovjek odgovori, to je jedan od najčasnijih ljudi. Tako mi Allaha, on zaslužuje da mu se, da mu, se, on zaslužuje da mu se djevojka, ako je zaprosi, da za suprugu da mu se, ako se za, e, nešto posreduje, ispuni ono e, za što se posredovao. Znači, ovaj hadis je jedan izuzetno interesantan hadis koji bi volio da razumijemo, ispravno razumijemo i da nam neprestano bude na umu. Jedne prilike Allah poslanik ali salatu sjedio je sa svojima sahabima, a jedna od metoda podučavanja koju koristio Allah poslanik ali salatu selam jeste i to kada bi se nešto u njegovom znači, prisustu desilo, on bi taj događaj iskorištavao da ljude na osnovu tog događaja poduči nečemu. Pa sjetimo se onog jednog hadisa nevezano za ovu temu, kada je Allah poslanik ali se veselam vidio jednu ženu koja je bila zarobljena, ali su je odvojili bili od njenog djeteta. Pa je tragala za svojim djetetom, pa kada je našla to svoje dijete, obradovala se, uzela je svoje dijete i počela je da ga hrani, a to je gledao Allah poslanik ali se sam svojim ashabima. Pa je upitao Allahu poslanik salatu wasalam, vidjevši kolika je njena ljubav, želio je nešto drugo da nauči ashabi, ali je vidio njenu ljubav prema djetetu pa kaže šta mislite, da li bi ova žena ikada bacila svoje dijete u vatru? Jedno, veoma čudno i teško pitanje. Pa kažu ashabi, Allahu poslaniće, ako bi mogla da to ne uradi, vjerujemo da nikad to ne bi uradila. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu selam, doista je Allah milostiviji prema vama, prema svojim robovima od one majke prema njenom djetetu. Pa pogledajte kako Allah poslanik u situacije, nešto što bi za nas možda bilo i neprimjetno i ne bi se prisjetili toga, ali pogledajte metode Božijeg poslanika ali se letu se da stvari koji su se dešavale oko njega pokušavao je da ljude e, poduči i da iskoristi određeni događaj. Po ovoj slučaju, u ovom slučaju naišao je čovjek ugledan, lijepog izgleda, pa je Allah poslanik jednog od Asaba koji su sjedili pored njega upitao šta misliš o ovom čovjeku? Pa kaže Allah poslaniće, taj čovjek je jedan od najčasnijih ljudi u našem gradu. On kada bi došao da negdje prosi djevojku, toliko je ugled, toliko je lijep, toliko je bogat, Ljudi bi mu dali čerku e, da se uda za njega. On kada bi došao da se negdje zauzima za nekog insana, jednostavno toliko je velika autoritet, toliko ga ljudi poštuju, da on kada bi se za nešto zauzimao, to bi mu ispunili. Pa je Allahov poslanik prešutio. Da bi nas naučio e, na kraju jedan veliki ders. Pa kaže se u hadisu, poslije tih njegovih riječi poslanik sallallahu alaihi wasallam je šutio. Nakon toga pored njih je prošao jedan siromašan musliman, te poslanik sallallahu alaihi wasallam selleme upita: "A šta kažeš za ovog muslimana?" On ne zaslužuje, odgovori on, da mu se djevojka da ako je zaprosi. Ako se bude posredovao za nekoga, posredništvo neće biti prihvaćeno, niti kada bude govorio neće se slušati njegov govor. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, on je bolji od cijele kugle zemaljske ispunjeni ljudima kao što je onaj prvi. Nakon što je znači Boži poslanik, kada je bila situacija da je prošao pored njih ugledan, bogat čovjek, prešutao je. Pa je naišao jedan siromašan čovjek. Pa Allah poslanik alaih salatu wasalam opet istoga Sava upitao, a šta misliš ti o ovom čovjeku? To je onaj problem naš kada ljude vrednujemo po vanjštini. Pa kaže ovaj e, ashab odgovara ponovo, kaže to je jedan siromašan insan. Nije ugledan. On kada bi otišao da prosi negdje djevojku, ne bi mu niko dao, zato što nije bogat, nije ugledan, nikoga ne zna. On kada bi se negdje zauzimao, ne bi se prihvatilo njegovo zauzimanje i on kada govori, niko ne bi slušao njegov govor. Pogledajte dva različita parametra. Pa Allah poslanik se salatu uči nas da je glavna karakteristika ljudi njihov odnos prema Allahu. Pa kaže ovaj sada koji je prošao, siromašni, koji e, kada bi otišao negdje da se oženi, nikomu ne bi dao svoju čirku za brak, kada bi se zauzimao, ne bi, znači prihvatili njegovo zauzimanje, kada bi govorio, niko ne bi slušao, kaže on je bolji od onog prvog, toliko kada bi se njih cijela zemaljska kubla naredala, ovaj je bolji od njih. Pogledajte, kao što kaže šeho Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alaihi u komentaru ovog hadisa, to ne postoji niti u jednoj drugoj rasi osim kod ljudi. Znači nemoguće je kada bi čovjek gledao primjer radi životinje. Da čovjek kaže ovaj lav je bolji od drugih lavova kada bi ih se zemaljska kugla napunila. To kaže ne postoji ni u jednoj vrsti drugoj osim kod ljudi. Da jedan insan može biti bolji, toliko bolji, toliko vrijedniji kod uzvišnog Allaha, da je vrijedniji od drugog insana toliko da kada bi se zemaljska kugla naredala, on je vrijedniji i bolji. Pa nas ovdje Allah poslanik Ali, salatu podučava eh, jednoj velikoj stvari, a to je da ne budemo zavarani izgledom. Ovo ne isključuje svaka, kao što su spomenuli islamski učenjaci, e, nije e, znači e, svaki siroma bolji od svakog bogataša niti je svaki neuglednik bolji od eh, svakog uglednika. Ali u ovom hadisu Allah poslanik ali se letu je spomenuo da taj čovjek za koji su mislili da nije ugledan i da, znači da se njegov prihvat, eh, da se zauzmanje ne bi prihvatilo, toliko je bio bolji od onoga da kaže kada bi se cijela zemaljska kugla napunila ljudima, ova je bolji. Pa insan eh, treba da se čuva kada je u pitanju kvalificiranje ljudi glavno i najbitnije pitanje po kojim se ljudi razlikuju kod uzvišenog Allaha subhanahu jeste njihov odnos prema Allahu, njihovo vjerovanje, njihova bogobojaznost, njihov takvaluk, njihov oslonac na Allaha Đelešanu, njihova iskrenost, e, njihov odnos prema Allaha Đelešanu kroz tajne badete njihova pokornost Allahu subhanahu njihovo sliđenje sunneta Božih poslanika alihi salatu wasalam. Pa insan, e, svakako ovaj hadis treba ispravno shvatiti da insan ne pomisli e, da je u islamu pokuđeno biti bogat, da je u islamu pokuđeno biti ugledan Nikako. Ali znači samo insan ne smije dozvoliti da ga vanština zavara. Insan može biti bogat i može biti kod Allaha ugledan. Može biti e, na dunjaluku ugledan iz da je poruci i da je kod Allaha ugledan zbog svog odnosa prema Allahu Đelešanu. Ali ne smije da nam bude ključni faktor to ako je neko iz ugledne ako je neko bogat, ako je neko lijep, da automatski znači i da je kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala na takvom stepenu, na takvom nivou. <clears throat> Nakon toga imam Nevevi rahmetullahi alejhi citiraju hadis 254. od Ebu Sa'ida al radi radijallahu ta'ala da je Allah poslanik ali se kazao raspravljaju se džennet i džehennem. Pa je džehennem rekao Allah poslanik ali se navodi nešto što vjernik treba da prihvati bez pogovora. Kako to da se džennet i džehennem raspravljaju? To je za nas gajb Insan samo treba zato što je to rekao ko? Allahu poslanik ali se letu koji ne govori po hiru svome. Sve što je izišlo iz usta Božih poslanika je apsolutna istina. Pa Allahu poslanik kaže raspravljali su se i razgovarali su džahnem i džennet. Između se. Pa mi muslimani vjerujemo u ono što nas Boži poslanik ali se letu obavijesti od gajba. Jedan od najbitnijih e, jedno od najbitnijih svojstava kojima se opisuju vjernici jeste to da vjeruju u gajb. Allah Žešanu odmah na početku sure El Bekara kaže Elif la velike el kitabu, la rajbe fihi, hudel lil muttaqin, alladhina yu'minune bil gajb. Allah Žešanu kada govori o mu'minima, prvo svojstvo koje je spomenuto u Koranu, koji opisuje mu'mine, jesu da su to oni koji vjeruju u gajb vjeruju u džennet, vjeruju u džehennem, vjeruju u sudnji dan, vjeruju u sira čupriju, vjeruju u vaganje djela, vjeruju u vrijednosti sevape za činjenje određenih djela i tako dalje. Pa između ostalog i kada Allah poslanik ali se letu se vam obavijesti o nečemu, mi u to vjerujemo bez pogovora. Pa kaže Allah poslanik ali se letu raspravljali su se džennet i džehennem. Pa je džehennem rekao u meni su silnici i oholnici. Govori džehennem Ko su to ljudi koji će ući u džehennet? U džehennem, e, to su njihova, ajde da kažemo, najviše će takvih ljudi biti. Pa kaži, u meni će biti najviši silnici i oholnici. Pa insan treba da, da se pazi da ne bude od silnika, da ne bude nepravedan i da ne bude ohol. Ohol insan je da omalovažava druge ljude i da odbacuje istinu. Kaže, a džennet je rekao u, meni su nemoćni i siromasi. Nemoćni i siromasi. Pa insan, znači ako ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala iskuša na taj način, da mu odredi, manju na faku nego drugim ljudima, treba da zna da je to jedan od puteva uz Allahu pomoć ako se strpi na tom putu da najviše ljudi koji će ući u džennet jesu siromasi. Pa kaže Allahu poslanik ali se selam Allah je među njima presudio i rekao Džennete ti si moja milost koju ukazujem kome želim, a ti džehenneme moja si kazna kojom, kažnjava, e, kojom kažnjavam koga želim. I sebi sam stavio u obavezu da vas oba napunim. Allah Đelšanu kaže sebi sam stavio u obavezu da ću i džehennem i džennet napuniti. Imamo određeno pojašnjenje za, ovu klauzulu. E, kada je u pitanju džehennem, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutno pravedan. Pa će ljudi na sudnjem danu polagati račune, pa oni ljudi koji budu nevjernici ići će direktno u džehennem. E, ljudi koji su vjerovali u Allah ali njihova dobra djela budu lakša od loših djela, onda će takvi ljudi ići u džehennem e, da e, otplati ono što su bili nepokorni, nakon toga će uz Allahu pomoć završiti u džennetu. Ali, znači, Imamo vjerodostojnim hadisma da je Allah poslanik ali se sam spomenuo da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pitati džehennem jesi li se napunio pa će kazati ima li još, pa će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svojom nogom i svojim stopalom stati na džehennem, pa će se on e, sabiti i time će znači se napuniti. Dok kada je u pitanju džennet, Allah neće nikoga e, znači nepravedno uvesti u džehennem. Dok kada je u pitanju džennet, njegovo prostranstvo je veliko. Pa kada u džennet uđu ljudi koji su zaslužili da uđu u džennet, ostaće još praznine, pa će uzvišeni Allah stvoriti ljude koji će samo ući u džennet. Znači nije takva situacija sa džehennemom. Allah neće nikoga kazniti e, bespravno, e, nije zaslužio, ali kada je u pitanju džennet uzvišen, Allah subhanahu wa će stvoriti ljude e, koji će uvesti u džennet da bi se džennet, ako Bog da, napunio. <clears throat> Nakon toga, imam, e, imam Ennevi rahmetullah citira hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik salatu selam kazao na sudnjem danu doći će krupni, debeli čovjek. Kod Allaha neće vrijediti nikoliko krilo mušice. Zašto imam Ennevi Rahmetullahi Alihi ovdje spomenuo ovaj hadis koji govori o vrijednosti siromaštva, iako ovaj hadis, e, ajde da kažemo, na prvi pogled ne govori o siromaštvu. Ovdje, znači, naradimo se u, poglavlju vrijednost nemoćnih i siromašnih muslimana. Kaže svom hadisu, na sudnjem danu doći će, krupni, debeli čovjek, a kod Allaha neće vrijediti koliko krilo mušice. Kažu islamski komentatori, tumačeći ovaj hadis, da se e, on odnosi na osobu koja je na Dunjaluku mnogo, mnogo trčala za Dunjalukom, mnogo jela, a u svemu tome i zaboravila na Allahove subhanahu wa ta'ala granice, pa će on takav kakav je bio na Dunjaluku, takav će biti proživljen. Pa će biti ogroman debel, ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala taj insan ne vrijedi ni koliko krilo mušice. Džaba mu njegova veličina, korpulentnost i debljina, kod Allaha subhanahu wa ta'ala rekli smo najbitnije svojstvo je inne ekramekum inda Allahi etkakum. Doista su kod Allaha najbolji oni ljudi koji se Allah subhanahu wa ta'ala najviše boji. Pa je ispravno razumijevanje i satanje ovog hadisa da znači se ovaj hadis odnosi na osobe na osobe koji su mnogo trčale za dunjalukom na račun i na uštrb islama. Dok ako bi se desilo da uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala stvori nekog insana da je debel, da je krupan, da je korpulentan, da je velik, ali u svemu tome čovjek je pokoran Allahu Đelešanu, pa se ovaj hadis ne odnosi na takve osobe, već na osobe koje su znači bile suprotno ciromaha, bile su bogate, bile su ugledne, mnogo su trčale za dunjalkom, toliko da su zaboravile na Allah i njegove granice, kada dođu na sudnji dan, bit će proživljeni tako a znači ta njihova veličina kod Allaha ne znači ništa. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala prvenstveno se gleda čovjekovo srce, njegov odnos prema Allahu, njegov odnos prema Allahovim granicama, e, a ne nikako znači u prvom cilju njegova vanština. <clears throat> Nakon toga u 256. tu e, hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da jedna crnkinja čistila džamiju. Pa Allah poslanik ali se letu selam nije vidio određeno vrijeme, a zatim je upitao za nju pa su mu rekli a da je umrla. Či znači, Allah poslanik ali se letu za njegovo vrijeme bila jedna žena, crnkinja, koja je između ostalih stvari koje je radila, mnogo je pažnje posvećivala higijeni mešćida. Pa Allah poslanik jedno vrijeme je prošlo, nije vidio tu ženu, pa je pitao gdje je ta žena, pa su mu kazali da je umrla. I još su mu kazali da su oni ukopali ali nisu Allahu poslanika, ali se ratu se nam obavijestili o tome, kao nisu je pridavali pažnju, jednostavno to je neka žena možda manje bitna, pa nisu htjeli da uznemiravaju Allahu poslanika, ali se ratu tim informacijama. Pa kaže Allahu poslanika ali se ratu zašto me niste obavijestili? Oni kao da joj nisu pridavali pažnju. Poslanik ali se letu selam rečite pokažite mi njen kabur. a Ashabi mu pokazaše njen kabur pa joj je klanjao Allah poslanik ali se letu selam dženazu namaza, zatim je rekao Ovi su kaburi mračni svojim stanarima, a uistinu im je uzvišeni Allah subhanahu osvjetlava dženazom namazom koji klanjam za njih. Ovaj hadis nosi u sebi e, nekoliko koristi, pogotovo koristi koje zbog poglavlja u, kojem imam Ennevi Rahmetullah Ali citira ovaj hadis. Prva stvar, vidimo da ova osoba e, nije bila prepoznatljiva po tome da je bila ugledna, ali je opet zaslužila pažnju Božijeg poslanika ali salatu da je Allah poslanik ali upitao posebno za nju kada je vidio da mu nedostaje. Prva stvar vidimo na početku e, da je to bila žena. Druga stvar, njena odlika je bila da je mnogo pazila na higijenu mesčida. Pa imamo znači propis E, da i ženama nije sporno ništa šerijetski da dođu u džamiju i na kraju krajeva e, da budu od onih osoba koji će paziti na higijenu mesčida. Druga stvar, <clears throat> vidimo da Allah poslanik alaih salatu e, na ovaj način to djelo čišćenje mešćida i bilo je razlog da Allah poslanik ali se selam pita za ovu osobu. Iako je ona bila manje ugledna, kada je preselila, Allah poslanik ali se selam je pitao za nju. Oni su kazali umrla i nisu obavijestila Allah poslanika ali se letu selam. Ovdje isto jedna interesantna stvar koju spominje Šehu Semin rahmetullahi da Allah poslanik ali se selam, iako je najbolji Allahov rob, nije znao gajb. Pita gdje je ta osoba? Da je Allah poslanik ali se letu znao gajb, ne bi pitao gdje je ta osoba. Pa Allah poslanik kada je primijetio te žene nema koja se viđala u džamiji, koja je čistila svakodnevnu džamiju, pita Allah poslanik gdje je ta žena, nedostaje mu. Pa kada su mu kazali da je umrla, nisu htjeli da, da Boži poslanik ali se letu selam uznemiravaju, uznemiravaju tom informacijom. Allah poslanik je kazao, hajde pokažite mi gdje je njen kabur. Pa je otišao Allah poslanik alaih se i klanjao je kod njenog kabura dženazu. Islamski učenjaci su uzeli iz ovog hadisa propis da insan ako bi se desio u slučaju e, da neko od njegovih rođaka u nekoj e, skoroj prošlosti umri, a on nije mogao prisutovati dženazi mazu, kada dođe i može otići na kabur kao što je radio Allah poslanik ali se letu selam i da klanja dženazu toj osobi. Znači Ponavljam, e, ako bi se desilo, primjer radi čovjek je bio negdje odsutan iz svoje države ili svog grada, u međuvremenu neko, njegov otac ili njegova majka ili njegov brat ili neki komšija preseli, a on nije bio prisutan tu i nije mogao da klanja dženazu, namaz, nema nikakve smetnje u tom i čak šta više, znači vidimo da je to prakticirao su Allah poslanik ali se ratu da se ode na mezarti osobi i da se tu klanja dženaza namaz kao što je uradio Boži poslanik ali se ratu u svakom slučaju ovaj hadis, njegova glavna pouka jeste ovo da je ga Imam i Rahmetullah Jalihi citirao u ovom poglavlju e, važnost siromašnih muslimana da ova žena, iako je bila crnkinja, znači e, Allah poslanik alihi salatu wasalam, ju je posebno uvažavao zbog toga što je ona e, brinula o džamiji i o higijeni džamije. Svakako, svako i od nas bi trebao e, da u svakodnevnom životu onoliko koliko može uzme učešća kada je u pitanju održavanje džamije, kada je u pitanju higijena džamije, jer ovaj hadis indirektno ukazuje na vrijednost toga. <clears throat> Nakon toga 257. hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alaihi salatu rekao ima raščupanih i prašnjavih ljudi koji je tjeraju ispred vrata, a kada bi se bilo koji od njih Allahom zakleo da će se nešto dogoditi, uzvišeni Allah dao bi da se tako zaista i dogodi. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, opet nas podučavajući da ona vanština ne treba da bude i presudna u našem odnosu prema ljudima. Nažalost, mi moramo prihvatiti činjenicu da je to e, skoro pa svugdje tako. E, u velikom broju slučajeva u jednom društvu da se pojavi neko ko obnaša neku veliku funkciju, neko ko je bogat, neko ko je lijep, neko ko je poznat, ljudi ga uvažavaju, ljudi skaču, e, pravi mu mjesto i tako dalje. Dok kada se pojavi neko ko je siromašan, ko je star, nije poznat, koga ljudi ne znaju, od koga nemaju nikakve koristi, ko nije nekakvoj funkciji, znači ljudi njemu manji obraćaju pažnju. Pa kaže Allah poslanik ali se ima raščupanih i prašnjavih ljudi koji tjeraju ispred vrata Znači dođe čovjek na vrata, kuca, traži sadaku, ljudi ga goni, ljudi ga tjeraju, pa neugljedan, nepoznat ljudima. A kaže Allah poslanik ali se ratu taj insan toliko je kod Allaha ugljedan. On kada bi podigao ruke i kada bi zadovio i kada bi se nešto zakleo Allahu Đelšanu, uzvišeni Allah bi mu ispunio ono što traži zbog njegovog mjesta kod uzvišenog Allaha subhanahu wa pa ovi hadisi cijelo vrijeme, braću moja draga, kod nas e, treba da, stvori jednu veoma bitnu stvar, a to je naš ugled kod Allaha Đelešanu ne ovisi o tome da ljudi nas znaju. Insan može biti možda siromašan i može biti nepoznat i može biti e, pa čak i možda i fizičkog izgleda da nije nešto, e, hajde da kažemo, lijep, ali da kod Allaha Đelešanu bude na visokim stepenima. Suprotno tome, Čovjek može biti ugledan, može biti funkcija, može biti lijet, može biti bogat, može biti da ga ljudi uvažavaju, a kod Allaha ne vrijedi pa skoro ništa. Pa insan znači treba da pazi kada je u pitanju ophođenje s ljudima da ih ne, da ih hajde kažemo ne kvalificira na prvu odmah po njihovom izgledu. Već treba da znamo da je u osnovi E, vrijednost insana onoliko kakav je odnos njegov prema uzvišenu Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> U 258. E, hadisu od Usami Allahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaih salatu rekao stao sam na vrata dženneta i primijetio sam da su oni koji su već bili ušli u njega e, većinom siromasi, dok su bogataši bili zadržani a džehennemlije su već bile odvedene u džehennem, stao sam na vrata džehennema i primijeti da su u njemu većinom žene. Allah poslanik alaihi salatu wasalam, vidite ovdje, zato imam nevevi rahmetullahi alihi e, i ovaj hadis citira u ovom poglavlju vrijednost siromaha. Kaže Allah poslanik letu salatu wasalam, stao sam na vrata dženneta. Iz ovog hadisa uzimamo prvu korist da je džennet već stvoren. Druga stvar, da postoji, vjerujemo mi muslimani, da postoji sudnji dan i da će nakon sudnjeg dana biti odlazak ili u džennetu ili u džehennem. Allah Želšanu je počastio Allahu poslanika da svojim očima vidi džennet. Pa kaže Allahu poslanik salatu wasalam, stao sam na vrata dženneta i primijeti da su oni koji su već bili ušli u njega većinom siromasi. Allaho poslanik ali se vidio je stanovnike dženeta i kaže većina ljudi koji su ušli već bili su siromasi. Zašto? Jednostavan razlog. Zato što nisu imali za mnogo toga polagati račun. Kaže Allahu poslanik ali se dok su bogati bili zadržani. Bogati ljudi imaju više imetka, imat će teži račune. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu Allahu poslanika ali se četiri pitanja svako će odgovoriti odgovoriti na sudnjem danu. Neće se njegova stopala pomjeriti ispred uzvišnog Allaha on dok ne odgovori na četiri pitanja. Jedno od ta četiri pitanja jeste dok odgovori za imetak. Kako ga je stekao i gdje ga je potrošio. Pa će muslimani biti na sudnjem danu pitani dva pitanja o imetku. Kako je stekao imetak, kako ga je potrošio. Siromansi nisu su imali imetka, nisu su ga trošili. Pa su mnogo lakši položili račun, zato imam neveju Rahmetullah Alihi ovaj hadis i citirao u ovom poglavlju, zato insan, ako ga uzvišeni Allah iskuša na način da mu je umanjena na nafaka i rizik, svakako treba se truditi, treba e, pokušavati da čovjek zaradi, da obezbijedi sebi egzistenciju, ali jednostavno rizke, nešto što uzvišeni Allah subhanahu wa daje onoliko koliko hoće e, svakom od svojih robova. Pa ako Allah insana iskuša time da je siromašan, treba da zna da je to sada iskušenje, ali s druge strane na sudnjem danu to može biti velika prednost i blagodat. Pa kaže Allah poslanik ali se letu primijeti da su oni koji su već bili ušli u džennet većinom siromasi, dok su bogataši bili zadržani a džehennemlije su već bile odvedene u džehennem. Stao sam na vrata džehennema i primijeti da su u njemu većinom žene. Allah poslanik ali se letu selam ne govori po hiru sume. Rekli smo sve što kaže e, musliman treba da vjeruje da je apsolutna istina. se Ne znam zašto. E, Aha. Kaže Allah poslanik alaih salatu većina osoba koje su već bile ušle u džahennem su bile žene. Svakako ovo nikako ne isključuje da žena može biti pokorna, da može biti čestita, da može biti moralna i da može zaslužiti e, džennet. Ali Allah poslanik govori o onome što je vidio i vi danas kad pogledate, kada pogledamo zemaljsku kuglu kompletnu, vidjet ćemo koliko je nemorala e, ušlo u čovečanstvo baš kroz e, ovo poglavlje, a to su žene. Na kraju, imamo jedan e, poduži hadis, lagano ćemo ga iščitati, iako Bog da e, neke koristi iz ovog hadisa spomenuti. Od Ebu Huriri radijallahu prenosi se da Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao samo troje djece progovorilo je u koljevci. Ovdje se e, samo troje djece misli se u Benu Israilu da je troje djece bilo koji su progovorili u koljevci. Allah poslanik alaihi salatu selam pričao je svojim asabima mnoge stvari iz prijašnjih naroda kako bi ljudi u tome uzeli pouku i poruku. Pa je jednom spomenuo Allahu poslanik alejhi salatu jednu čudnu stvar koja je u osnovi može se smatrati kao keramet, nešto nadnaravno, nešto što se ne dešava e, često, a to je da su djeca u koljevci pričala. Pa Allahu poslanik alejhi salatu spomenuo je troje djeci koja su Allahom dželšanu voljom i dozvolom još kao malehne bebe pričale svakako za svaku od ovih djeci vezuje se događaj. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, e, Isa, sin Merjemin i dijete koje se spominje u kazivanju o Đuređu. Allah poslanik ali salatu wasalam kazuje da je Isa ali salatu wasalam pričao u Koljevci i to je e, inšala svima nama poznato. Nakon toga druga osoba nepoznata nama, a to je e, čovjek koji se zvao Đuređu. Kaže Allah poslanik ali salatu salam je bio jedan veoma pobožan čovjek. Sebi je sagradio kućicu u kojoj je činio ibadet. Allah poslanik počinje priču o Đuređu i kaže da je to bio čovjek pobožan. Odalio se od ljudi, sagradio sebi jednu malu kućicu i posvetio se ibadetu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Vidjet ćemo u islamu E, pobožnost je izuzetno lijepa osobina, ali je mnogo ljepša ako je poprati znanje. Pa čovjek kada ima znanje i kada ima pobožnost na jednom većem stepenu je, dok sama pobožnost nekada čovjeka može odvesti u pogrešnom pravcu ako nema šerijetskog znanja. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam, jednog dana dođe mu majka, on bijaše u namazu, u molitvi i počije ga zvati ođu ređu. Priča Allah poslanik ali salatu da je majka od ovog đuređa došla jednog dana, on je bio u svojoj kući, u svojoj e, nastambi i klanjao je namaz. Pa je došla majka i zvala đuređa. On započeo namaz, pa je počeo da se koleba, da li da se odazove svojoj majci i, ili da, da nastavi e, ibadet. Pa je u sebi odlučio da nastavi ibadetiti. Pa je majka otišla kući pa je ponovila sutra dan ponovo došla, pošto je on bio pobožnjak, veliki pobožnjak, jednostavno izolovao se od ljudi, bukvalno samo je bio u Ibadetu, većinu svog vremena provodio je u Ibadetu. Pa njegova majka, veoma joj je teško bilo da nađe njega u vremenu kad nije u Ibadetu. Pa je sutra dan ponovo došla, zvala ga je Đuređu, Đuređu, tražeći ga, on je opet bio u namazu. Pa je opet razmišljao da li da se odazovem svojoj majci ili da li da se e, znači, nastavim sa ibadetom, pa je opet odlučio ibadet. Pa je treći dan majka došla već sa dva dana, znači dolazi, nije mogla da dobije svoje dijete, da kontaktira sa njim. Treći dan je došla i opet počela da ga zove, a on opet u namazu. Pa kada ju se nije odazvao, kada je nastavio sa ibadetom, pogledajte šta se desilo. Ona tada reče, Allahu ne usmrti ga sve dok ne vidi lica bludnica. Njegova majka, pogledajte kako insan ovdje, ako nema znanja zbog nafili, zbog dobrovnog ibadeta, ostavio je dobročinstvo roditeljima, pa je to bilo razlogom da njegova majka, koja ga toliko voli, koja ga rodila, dovi protiv njega. I vidjet ćete, iako imaju rivajeti, znači možda nije spomenuto u ovom rivajetu, ali ima rivajet da, je Đurejić priznao da se ta dova njegove majke obistila nad njemu. Pa stoji da je znači ona rekla Allahu ne usmrti ga sve dok ne vidi lice bludica. Allaho poslanik se sam nakon što nam je ovo ispričao, odlazi u jedan drugi kadar pa kaže sinovi Israilovi često su spominjali Đuređa i njegovu pobožnost. Znači ljudi u vremenu i mjestu kojim, kojim je živio Đuređ znali su za njega. Kada bi sjedili uvijek bi spominjali njega po dobru. O tome ćemo poslije govoriti e, kako insan treba da se trudi da u jednom društvu njegova e, reputacija, ajde da kažemo, bude na lijepom nivou. <clears throat> Među njima je bila jedna žena bludnica u čijoj ljepoti se nadalko pripovijedalo, koja im je rekla ako želite ja ću ga zavesti. Pogledajte kako šeita ne pušta ljude. Znači u tom društvu je bila jedna bludnica, oni kada su pričali o njegovoj pobožnosti, ona kaže pričalo se o njenoj ljepoti i koliko je znači lijepa, ona kaže, ako hoćete, pustite meni, dajte mi priliku da ja njega iskušam. Da vidimo tu mi njegovu pobožnost. Pogledajte kako šetan putem ljudi uznemirava Allahove evlije. Čovjek sjedi, odaljuje se od ljudi, ne dira nikoga, nikome ne smeta. Ne, šeta neće pustiti tu. Već će šeitan provocirati insana putem drugih ljudi. Pa su oni njoj kazali, dobro, daj da vidimo tu njegovu pobožnost koliko je on zaista pobožan da vidimo pa su njoj dopustili da ona odi da ga pokuša zavesti. Kaži, zatim je otišla do njega i ponudila se, a on se nije ni obazro na nju. Hvala Allahu Pogledajte njegov ibadet, njegova bogobojaznost. Ona mu se ponudila da sa njim e, ima nemoral. On se nije ni obazro. Ali Rekli smo, šita nestaje tu. Dolazi novi scenarij samo da bi se ukaljala čas kao što se kalja čas danas velikom broju ljudi koji su moralni. <clears throat> Vidjevši to, ona je otišla do jednog pastira koji je imao običaj skloniti se u Đuređevu kuću, te sa njim učinila blud i ostala noseća. Kada je rodila dijete, ona reče, otac ovog djeteta je Đuređ. Šta je se znači desilo? Kada je Đuređ odbio njen poziv u nemoral, ona je otišla kod jednog pastira i sa njim počinila blud zatrudnila od toga, pogledajte kako Allah Đeršanu daje iskušenje. Imate ljudi koji na halal način hoće deset godina imaju djece pa ne mogu. Ovdje je samo jedan blud i odmah dijete. Da bi baš iskušenje bilo, ajde da kažemo, na većem nivou. Pa kaže, otac ovog djeteta je Đuređ. Sinovi Israilovi tada su otišli do njegove kuće i izbacili ga napolje, a kuću su srušili i počeli ga nemilice tući. Pogledajte kako je Allah Đeršanu iskušao ovog insana ni kriv ni dužan. Kako ljudi povjeruju u jednu negativnu vijest. Čovjek cijeli život i badeti, čovjek cijeli e, život nikome ne smeta. Samo došla jedna prostitutka i zatrudnila i kazala otac tog djeteta je đuređ završena. Zaboravljeno je sve što insan uradio. Koliko insan mora paziti na svoje postupke. Koliko mora paziti na svoju reputaciju u jednom društvu pa su oni njega izvukli i počeli ga tuć i njegovu kuću srušili. Toliko ljuti na njega, ti se predstavljaš si pobožan, ti se predstavljaš da si e, pobožnjak, a pogledaj ova prostitutka došla i rodila tvoje dijete. Pa ljudi u jednom momentu zaboravljaju dobro koje čovjek radi godinama. Takav je narod e, od pamtivljika i danas. Možeš ljudima valjati stotinu godina jednom ako pogriješiš, sve će ti zaboraviti pa se insan treba paziti i iz ovoga uzeti veliku stvar. Šta vam je? On je upitao, počinio si blud sa ovom nevaljancom, pa je ona rodila tvoje dijete. Rekoše oni, a gdje je dijete? Upita on. Oni doneseše dijete, a on reče, ostavite me da klanjam, da se pomolim. Kada je završio molitvu, otišao je do djeteta, pritisnuo mu stomak i rekao, dijete, ko je tvoj otac? Dijete odgovori, taj i taj pastir. Tada ljudi priđoše Đuređu i počeše ga grliti i ljubiti, a onda mu rekoši, sagradit ćemo, ti kuću od zlata. A on reče, ne, nego je ponovo napravite od ilovače kakva je bila, što oni učiniši. Pogledajte, e, kolika je pobožnost bila ovog insana. Da kada on jednostavno nije znao šta je razlog, zašto me tučete, zašto ste mi srušili kuću. Pa oni kažu ti si imao, počinio si blud sa ovom ženom. Ona je rodila dijete. On kaže gdje je dijete? Kada su mu donijeli dijete rekao je pustite me da klanjam. Pa je otišao, klanjao, nije spomenuto koliko je klanjao ni kako je klanjao. Pa je došao, pricnuo je znači, svojim rukom, svojim prstom dijete upitao ko je tvoj otac? Pa je dijete progovorilo moj otac je taj taj pastir. Rekli smo na početku hadisa, Allah poslanik ali salatu e, u ovom hadisu spominje troje djece koja su progovorila u koljevci. Pa jedno od ovih troje djece i dijete, znači koji se e, pripisivalo Đuređu i zato ovaj hadis i, kaže se kao da je poznat hadis o Đuređu. Pa je džuređ, e, znači, upitao u dijete, ni od adeta, ni od običaja da dijete e, u tom periodu govori. Ali uzvišen je Allah subhanahu wa želio je da istina se sazna, pa da to dijete progovori i da ono kaže ko je njegov otac. U ovom hadisu islamski učenjaci, <clears throat> e, da završimo ovaj hadis pa ćemo se vratiti ponovo, Allah e, Allahu poslanik alejhi salatu nastavlja, znači spomenut je Isa alejhi salatu e, događaj sa Đuređom i sa treće dijete koji je progovorilo u Sve jedan hadis kojeg bilježi i Buharija i Muslim. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jednom prilikom dok je neko dijete njegova majka dojila, pored njih naiđe jedna e, jedan raskošno odjeven konjanik na rasnom i bogato opremljenom konju i ona reče: Allahu ti podari da ovaj moj sin bude ovakav kada poraste. Allah poslanik priča treći slučaj. Bila je žena nekada u Benu Israilu koja je ranila svoje dijete. Pa je pored njih naišao ugledan boga čovjek lijepog izgleda na, na ajde da kažemo, rasnom konju. Pa majka ko majka, ne može ući u srce ljudi, već je vidjela znači da je čovjek ugledan, da je bogat, pa kaže, gospodaru moj, učin da moje dijete bude ovakvo. Pa pogledajte šta je bio odgovor Dijete prestade dojiti, okrin se prema konjeniku, pogleda ga i reče. Allahu, ne daj da budem kao onakav. A zatim se ponovo okreni majici i poče dojiti. Prenosilac, prenosilac kaže, kao da sada gledamo Allahu poslanika, alaih salatu selam kako je pričajući o dojenju djeteta stavio svoj kaži prst u usta i počeo ga sisati, a zatim nastavi. Pa kaže Allahu poslanik, alaih salatu selam govorići o tom djetetu, njegova majka dovi Allahu, gospodaru, daj da moje dijete bude tako. Dijete je, kaže, ostavilo hranu, Okrenulo se, pogleda u to kaže gospodaru, ne daj da budem ovakav. Što je interesantno, dijete, znači dojenče, u tom periodu još ne govori. Poslije toga, pored njih su prošli neki ljudi sa jednom djevojkom koji su tukli vičući ti si bludnica, ti si kradljivca, a ona je samo govorila dovoljan mi je Allah i divan je on zaštitnik. Djetetova majka tada reče Allahu podari da moj sin ne bude poput e, ovi. Dijete ponovo prestade dojiti, pogleda u djevojku i reče Allahu podari da budem poput njih. Druga situacija, ovo nas posjeća na onaj hadis, prvi hadis kad smo govorili kada je pored Allahu poslanika ali se sam prošao čovjek, jedan ugljedan, jedan siromašan. Nakon što je ta žena vidjela uglednog konjanika, bogatog insana, pa tražila, nakon toga proveli su ispred nje ženu koju su tukli, vukli, udarali i govorili da je ona pludnica i da je nemoralna. Pa je ona opet kao majka želeći svome djetu hajr kaže gospodaru nemoj da moje dijete bude kao ova osoba. A to dijete opet Allahovim čudom znači pogledalo za tom osobom kaže gospodaru daj da budem baš kao ova osoba. <clears throat> Majka mu tada začuđeno reče. Prošao je čovjek lijepog izgleda pa sam rekla Allahu podari da ovo moje dijete bude kao on. Pa si rekao Allahu ne dozvoli da budem sličan njemu. Zatim su prošli sa onom djevojkom, udarajući i vičući prostitutka, kradljivica, pa sam rekla Allahu ne dozvoli da moj sin bude sličan njoj. A ti si rekao Allahu podari da budem njoj sličan. Dijete joj na to reče. Ona je čovjek bio silnik, pa sam rekao Allahu ne dozvoli da budem njemu sličan. Ovoj su djevojci govorili da je bludnica i kradnica, a ona ništa od toga nije bila, pa sam zbog toga rekao Allahu podari da budem sličan njoj. Vidimo da je ovu ženu zavarao izgled. Njeno dijete joj je pojasnilo. Ona nije znala gajb, ali ga uzvišen je Allah podučio ovo dijete pa kaže ti si tražila da budem kao taj insan, ali ti ne znaš da je to nasilnik. Pa sam ja molio Allah da ne budem kao taj. A ono što su pripisivali toj djevojci i tukli, ona to ništa nije uradila, ništa nije dokazano. Pa sam molio Allaha uzvišenog da budem poput ovi, poput ovi osobi. U svakom slučaju, Ovaj zadnji hadis znači nosi u sebi e, mnoge koristi. Rekli smo na početku, e, iako je događaj sa Đurejđom e, završio se dobro, puno je bitno insanu da posvijeti vremena nauci. Rekli smo da imamo stepen, imamo pobožnost, imamo znanje. Pa insan ako može da objedini ove dvije stvari, to je savršenstvo. To je najbolje da insan ima pobožnost, ali da ima znanje koji će ga čuvati od toga da, ga nekad šetan putem njegove pobožnosti odvede gdje ne treba. To je znači jedna stvar. Vidjeli smo drugu stvar eh, eh, koliko je bitno da insan pazi eh, na društvo u kojem živi. Jedan samo slučaj, samo jednom se desilo, nedokazano kako ljudi brzo zaboravljaju na, ono što je insan radio možda godinama. Pa insan treba da se pazi. Svakako, eh, insan kada radi dobra djela, radi radi Allaha Đelšanu. Ali isto tako, nama muslimanima je propisano da pazimo eh, kako i na koji način nas društvo doživljava. Ako pogledate u hadise Božih poslanika, ali i selatu wasalam, vidjet ćemo da je mnogo pazio kako će društvo njega doživljavati. Nerijetko se nama dešava da neko počne klanjati, možda neka sestra nositi hijab i tako dalje, neko prakticirati islam i onda u svoj toj nekoj upali imana i želi da što bude bolji musliman, ne osvrće se kako društvo njega doživljava. Svakako imamo momena gdje se nećemo osvrtati, primjer radi ako nam naše društvo e, bude sugerisalo da je problem što mi klanjamo, zato što smo pokorni Allahu Ali opet trebamo uvažavati uvažavati društvo u kojem živimo. Allah poslanik ali salatu kada je oslobodio Meku, kazao Aisha radijallahu ta'ala na hadisu Buhari da tvoj narod nije friško, stanovnici Mekke, da nisu friško primili islam. Ja bi srušio Kjabu, jer je Kjaba kao i danas odignuta, ima jedna vrata. Kaže Allah poslanik, pa bi spustio Kjabu na zemlju, da ne trebaju stepenice da se čovjek popne u Kjabu. I napravio bi dvoja vrata, da na jedna vrata se može ući, na jedna izići, da ljudi prolazi kroz Kjabu. Ali kaže, tvoj narod je tek privatio islam. Ne mogu to razumjeti oni. Za njih je kjaba nešto veliko. Pa pogledajte, Allahu poslanik uvažava činjenično stanje jednog društva. Kada su ga upitali o licemjerima, Allahu je imao imena licemira. Znao je ko je licemjer, znao je znači ko se lažno predstavlja da je primio islam, pa kada su ga upitali zašto ne ubiješ licemire, kaže Allah poslanik, ne želim da društvo o meni govori i priča Muhammed ubija svoje prijatelje. Pa znači insan, musliman, treba da pazi na društvo koje ga okružuje. Svakako, opet sve to ima e, odrednice, znači čovjek treba da bude pokuran Allahu Đelšanu, a da opet u svoju pokurnost pokuša maksimalno, znači da, hajde da kažemo, dovede e, tako da ga ljudi prihvati. Braću moja draga i sestre, tu je nešto što sam ja večeras želio da, da kažem. Ovaj hadis je velike, e, čak nekad davno, nekad davno, možda prije nekih deset godina i više. E, ja sam jedno kompletno predavanje održao samo komentarišući ovaj e, hadis o Đuređu, pa oni koji žele da čuju neku dodatnu korist, vjerujem da to mogu naći na internetu. Molim Allah Žešan da nas učesti na putu istine. Molim ga Subhanahu otala da nam bude milosti na sudnjem danu. Na kraju Subhanaka Allahume ve bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente